Ми садили цю стару залізяку на смугу в десять ровущу. А тож, сер, а тож. А нині нам дуже допомогли посадочні вогні. На висоті сім тисяч футів на гірському схилі його урвав дзвінок. Це Карпентер увімкнув свій мікрофон. Джонсон, так, сер? Джонсон ще нижче, ніж звичайно, схилився над екраном радара і розглядав білу печатку, що її вихоплював у правому кутку екрана тонкий промінь, обертаючись по колу. Я знайшов її, сер. Знайшов саме там, де вона і має бути. Він відвів очі від екрана і швидко глянув на компас. Курс 0,93, сер. Молодец. Карпентер усміхнувся до Тремейна, трохи змінив курс літака і почав тихенько насвистувати. Визирніть но з ілюмінатора, юначе, а то мої вуса вже вкрились бурульками. Тремейн відсунув біля себе шибку і виструмив голову, наскільки зміг, але довкола стояла лише густа, сіра темрява. Він втягнув голову назад і мовчки похитав нею. Дарма, вона має бути десь поблизу, задумливо сказав Карпентер і знову гукнув у мікрофон. Сержанте, п'ять хвилин. Готуйтеся. Приготуватись? Сержант кулеметник передав його наказ шістьом чоловікам що вже стояли у ряд під правим бортом. Лишилося п'ять хвилин. Вони мовчки попричіплювали до дротини під стелею карабіни від своїх парашутів. Сержант-кулеметник уважно всіх перевірив. Першим біля люка, отже й першим, хто вистрибне, був сержант Герод. За ним стояв лейтенант Шафер. Він був найдосвідченіший десантник у групі, тому мав підстрахувати Герода. Далі Карачова, Сміт. Як командир він вважав за потрібне бути посеред групи. Крістіансен, Томас і Торренс Сміт. За Торренс Смітом стали двоє членів екіпажу, щоб тільки но вистрибне останній з парашутистів, якнайшвидше поскидати парашути з вантажем та обладнанням. Сержант-кулеметник стояв біля самого люка. Атмосфера знову зависла напружена. А за кільканадцять ярдів від них у цю мить Карпентер знову уже в четверте за кілька хвилин відсунув ілюмінатор. Його вуса вже втратили увесь свій шик і обвисли, але командир явно вважав, що тепер у нього є важливіші проблеми. Він надів захисні окуляри, раз у раз старав сніг зі скелець клаптиком замші, але з ілюмінатора так само не було нічого видно. Той самий потік сірого снігу, що вихоплювався ні звідки, зникав у нікуди. Командир засунув шибку. Пролунав дзвінок. Карпентер увімкнув мікрофон, послухав і кивнув головою. Три хвилини. Мовив він до Тремейна. Курс 0,92. Тремейн зробив уточнення курсу. Він більше не виглядав у вічний ілюмінатор, навіть не дивився у вікно перед собою. Тепер все його існування в цьому великому бомбардувальнику, вся увага і старанність були сконцентровані на трьох речах компасі, альтиметрі і Карпентері. Перебереш зайвий градус на південь і літак вріжеться у кам'яний схил Вайспіца. Не добереш сотню ярдів висоти.